Matthew chapter 22 Και αποκριθείς ο Ιησούς, παλιν είπεν εν παρβολές αυτής λεγόν, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου, βασιλεί, ώστες επίσην γαμούς του βίου αυτού, και απέστειλεν τους δούλους αυτού καλέσει τους και κλειμένους εις τους γαμούς, και ουκ ήθελον ελτίν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λεγόν, είπατε της και κλειμένης, ειδού, το αριστον μου η τίμακα, η ταυρή μου και τα σιτιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα. Δεύτε εις τους γάμους. Είδε αμελισάντες απίλτων, ως μενείς των ίδιων αγρών, δε επί την εμπορίαν αυτού, οι τελοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ήβρισαν και απεκτείναν. Ο δε Βασιλεύς οργίστη, και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλυσεν τους φωνείς εκείνους, και την πόλην αυτών ενεπρίσεν. Τότε λέγει της τουλής αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος έστιν, είδε και κλείμενοι ουκίσαν άξιοι. Πορεύεστιον επί τας διεξόδους των οδών, και όσους εάν έβριτε καλέσατε εις τους γάμους και εξελτώνται δούλη εκείνοι εις τα σοδούς, συνήγαγον πάντα σους ευρών, πονηρούστε και αγατούς, και ο νυμφών ανακειμένων. Εισελτώνται ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδημένον εν δημαγαμού, και λέγει αυτό, «Ετέρε, πώς εισήλτες όδε μη έχουν εν δημαγαμού, όδε εφημώθη, Τότε ο βασιλεύς είπεν της διακονής, «Δίσαντες αυτού πόδας και χείρας, εκβάλλεται αυτόν εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. εν κλητή, ο λίγη διεκλεκτή. Τότε πορευτέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον ελαβών, όπως αυτόν παγιδεύσωσεν εν λόγω, και αποστέλουσιν αυτό τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών, λέγοντας, «Διδάσκαλοι, Είδαμεν ότι αλητήσει, και την οδόν του Θεού εν αλητία διδάσκεις, και ου μελήσει περιουδενός, ου γαρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Υπον ούν ημίν, τι συντοκή, εξεστήν δουν εκείνσον κεσαρή, Ιού. Γνούς δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπεν, τι με πειράζετε υποκριτέ, επιδείξατε μη το νόμισμα του κίνσου. Είδε προσύνεν καν αυτό δινάριον, και λέγει αυτής, τι νόση εικόν αυτή, και η επιγραφή, λέγουσιν Κέσαρος, τότε λέγει αυτής «Απόδοτε ουν τα Κέσαρος Κέσαρι, και τα του Θεού το Θεό». Και ακούσαν τες εταύμασαν και αφέντες αυτον απίλταν. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλτον αυτό Σαντουκέι, λέγοντες μη είναι Αναστασίν, και επιρώτησαν αυτον λέγοντες «Διδάσκαλε, Μωυσής είπεν, εάν της αποτάνει, μη έχουν τέκνα, έπηγαν βρεύσει ο αδέλφος αυτού την γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα το αδέλφου αυτού. δε παροιμήν επτά αδελφοί και ο πρώτος γήμας ετελεύτησεν και μη έχουν σπέρμα αφήκεν την γυναίκα αυτού το αδέλφο αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον επτά. Ύστερον δε πάντων απέτανεν η γυνή τη Αναστάσιουν, την ως τον επτά παν πάντης καρέσκον αυτήν. Αποκριθήστε ο Ιησούς είπεν αυτής, πλανάστε μη ειδότες τα σκραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Εν γάρ τη Αναστάση, ούτε γάμωσεν ούτε γαμιζόνται, αλλος άγγελοι εν του ουρανό εισήν περίδε της Αναστάσεως των νεκρών, ουκαν έγνοτε το ρηθενημήν υπό του Θεού, λέγοντος, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισακ και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστειν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, και ακούσαν τες οι όκλοι, εξυπλίσσον το επί τη διδακή αυτού». Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι εφήμωσεν τους Σαδουκαίους, συνήθισαν επί το αυτό και επιρώτησεν εις εξ αυτών νομικός, πειράζον αυτόν, διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν το νόμο, όδε εφή αυτό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστιν η μεγάλη και πρώτη εντολή. Δευτέρα ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες όλος ο νόμος κρέμαται και οι προφήτε. Συνηγμένον δε των Φαρισαίων επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς, λέγον, «Τι ημιν δοκί περί του Χριστού, τενός βιος έστιν» λέγουσιν αυτό του Δαβίδ, λέγει αυτής, «Πόσουν Δαβίδ εν πνεύματι καλεί αυτον Κυρίον λέγον, είπεν Κύριος το Κύριο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θώ τους εχθρούς σου υποκάτω των ποδών σου». Ιουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πως Διός αυτού έστιν, και ουδήσε δυνατό αποκριτήν αυτολόγων, ούτε ετόλμησεν της απεκίνης της ημέρας, επερωτήσε τον κυριον πως απ' του εστιν και ουδησε δυνατο απ' το λόγον, ούδε ετολμησεν της απεκινης της ημερας επερωτησε απ' τον ουκετη